Тухычран хабарзан шурымбуш. Тухычран хабарзан шурымбуш, Керавдане шапсан шунатне, Килме пулныче савнадус колхастри сархерзен уявне. Евышсем думланзан ылдан тум, Уйгерден тырбула тарзан, Килме пулныче савнадус тышмана вильмелех амансан, Уйилзем, видензен шурапюс, кемелгенге шақсансем врман. Келме чеес, савнодус, тышмана аргатсан тептузан. Ирзерин ялгыжач ялгыжач шурымбуш, керавдане шабач шунатне, Тенсанавал кедеть савнодус, ирзерин юрласа юрлине. Йывышсем тумланаш ылдын дум, сара саратумлы уйра, шухышла шетегех савнаду санбалатель булма уявра. Уйерзем виденеш шурабюз, кемельтенге шагатсам варман, эс шаплаха шартах савнадуз, ташмана вайхурза аркадан. Тухышран хабарзан шурамбуш, тенжене лапкабурны швицень, эзі шиден келе шунатланна вайбашы клензен.